caralho? Oi! Oh, oh, pra causar ciúmes, oh, fui pro baile funk. Olhei, analisei várias fitas impressionantes. Ela sentava, sentava, oi, pros mente, oi, pros mente, oi, pros mente pensante. Ela sentava, sentava, oi, pros mente pensante. Ela sentava, sentava, oi, pros mente pensante causar ciúmes. Fui pro baile funk, olhei, analisei várias fitas impressionantes. Ela sentava, sentava, oi, pros médicos, oi, pros médicos, oi, pros médicos pensantes. Ela sentava, sentava, pros médicos pensantes. Ela sentava, sentava, pros médicos. Aí, Lucas, é isso, papai. Vamos que vamos, Maidon. Oi, oi, pra causar ciúmes. Fui pro baile funk olhei, analisei várias fitas impressionantes. Ela sentava, sentava, oi, pros mente oi, pros mente oi, pros mente pensante. Ela sentava, sentava, oi, pros mente pensante. Ela sentava, sentava, oi, pros mente pensante. Isso, cachorro, não deixa o beat parar, não, pai. Isso, Lucas, ó. Esse beat me inspira em cachorro, cê é louco. Caralho, Lucas, ô meu. Ô, mano. Ô, Lucas, ó, ó. Caralho. Oi. pra causar ciúmes, fui pro baile funk, olhei, analisei várias fitas impressionantes. Ela sentava, sentava, oi, pro mente, oi, pro mente, oi, pro mente pensante. Ela sentava, sentava, oi, pro mente pensante. Ela sentava, sentava, oi, pro mente pensante pra causar ciúmes. Fui pro baile funk, olhei, analisei várias fitas impressionantes. Ela sentava, sentava, oi, pros médicos, oi, pros médicos, oi, pros médicos pensantes. Ela sentava, sentava, pros médicos pensantes. Ela sentava, sentava, pros médicos. Aí, Lucas, é isso, papai. Vamos que vamos, Aidon. Oi foi pra causar ciúmes. Fui pro baile funk, olhei, analisei várias fitas impressionantes. Ela sentava, sentava, oi, pros mente, oi, pros mente, oi, pros mente pensante. Ela sentava, sentava, oi, pros mente pensante. Ela sentava, sentava, oi, pros mente pensante. Isso, cachorro, não deixa o beat parar, não, pai. Isso, Lucas, ó. Esse beat me inspira, hein, cachorro, cê é louco. Oi,